Ikasturte behirria hasten dela jenderendako dako, eta hasten dela ere Euskal Irratietan, eta nola hobeki hasi familiakoen artean baino, etxekoen artean baino, gure inguruan baititugu eh, Euskal Irratietako hainbat eh, lankide. Eskubira gira programazio arduradunarekin, oien adaker, egunon? Egunon batxit eta Kristof. Arantxaide dergeri dugu, egunon? Egunon batxit, oiana, Kristof. Iuren girez, egunon? <laughs> Egunon guziak eta behazaleri ere. Eta egunon zuri Matin Perez. Eta egunon guziri. Berrik ez da lau izkuntzetan. <laughs> Gure agurra. Hala, gomita frango sartzearen eh, aipatzeko eta ba, lehenik, eh, oiana dager, eh, zubaitzia programazioa arduraduna. Seetasunetan eh, sartu egin zin, zer espiritutan hasiko dugu sartzea eta hasi dugu funtsian sartzea Euskal Ba, oiturazko itzorduak atxiki ditugu, noeski, goiztekoa zuekin goizberrin, eta betiko itzorduak aktualitatearen leku ematen joko euskal irratietan. Baita ere, ba, saiatzen gira, pixkat musikaren inguruko saioak ere osatzen, eta publiko zabal bati begirat da osatu Euskal Irratien programazioa, hori dena Euskaraz eginik, eta hortan dira berrikuntza batzuk ba, publiko hoiek hobeto unkitzeko helburuarekin diren moldaketak aurten. Justuki berrikuntza horietan aipatzen aldira nagusiaka? Ba, Nagusiak direnak dira, ba, dakizun bezala eguna osatzen da goizeko partearekin geago aktualitateari oina ritutako emankizuna goiz berri eh, dugun honetan. Eta hor ere, ba, ikusiko dituko kronikalari berriak ere aurkituko direla. Eguerdiko magazina da aldaketan nagusia izango aurtengo sasoinan, ze berri emankizuna izango da, eguerditik ordu batetara, hori... Eh, gure lankidearen eh, beraz eh, Julen Gijestekin. Hala, eh, Julen Gijest Prisheski. Hala, hartzen duzu likuko hori, Sibiruko botzatik beti, bez, galdera bera eginen dauzugu, ze espiritutan prestatu duzu emankizun berria? Be, aktualitatea barnatzeko habo uh, pentsatzen eh, nian hori mankizun hunen egitia, ordin nasio nazioartekoa ikusiko dugu, bai eta amiatotaik, eh, egunko mundia komprenitzeko, esatuko dugu, uh, edo entxegu bat eginen dugu, egu Eta ze, ze maneraz, pixka bat aipatzen aldatzki guzu, entzuten alko ditugun, uh, joba eh, izan zen aipatuko, eta uh, herrialde bai, uh, herrialde zumaiten ezagutza eginen dugula, hastehuntan Venezuela deiziet proposatuko, eta esperientzia sozial sumaite bai dutugu aipatuko, hor milgramen gramen esperientzia zumaite ezagutzen balin badu zie, beste hainbat batiela urte hoz eginik, eta hulakuk es, siatuko dutugu esplikatzen. Hala, sarri emaiten dago beraz uh, eh, itzordua, egoerditan, egoerditan ekoren batak hartio. Horekin izanen baitzira, eguna segitzen dugu, ba, aipatzen? Ba, justu behar bada julen, eh? jokoen tartea txikitzen duzu? Bai, prefosta jokik izan entiela, hola behazalek behatzen edo parte hartzen ahalko diela. Eta egunko aktualitatea ebai, surtut aipatuko dugula gu euskal iratietako kasetalaiekin, laiekin, berrietan aipatzen duguna edo hola habo barnatuko dugula denboa habo hartzez. Eta berri sailak ere, beraz, bainat la, la jujirekin partekatuko ituzte guardiko tarte hori ere aldaketa izanen dena. Hala, eta bainatek, beraz, uh, eh, julen entxegidartuko du, berriena orkezpenean uh, eh, eguerditan, eh, Sibruko botzatik eskaintzen dugun eh, tartean unbait eskali ratietan eguerditan, uh, be hoiana dager eta arantxari itza eman baino lehen, be eguerdita txaleko bostak artean, maz beste berri berrikuntza batzu edo behar bada egitzen diren emankizun batzu? Ba, atxaldeko lauetan ditugu lehen berri sailarekin itzordua izango dugu eta oiturazko ba, solasaldiak dira eskainiko atxaldeko lauretan eta ondotik berri sailarekin berriz beste puntu bat eta randuzun bezala ba, estrenetik ostegunera jazko ber ordutegia txikiko du hitz eta putz saioak. Eta, a, be, a, istantian entzunen dugu, baina, ale, jasta bat, jodanik. Il s'appelle Paris en mode basque. Vous aimez le Pays Basque aussi Bien sûr. C'est tout l'art de vivre du Pays Basque qui monte à Paris, une région si riche et si belle. Euskal ekonomiaren askundeak aurre ikusitako desazelerazio, desa, ez da eh? Desa, se, bueno, desazelerazio, si, bueno, desaz, desa, se, ba, la, desazelerazio, vale? Ez alda, kultura dakaguna telebista ondan. Ez algara, kultura, huere, ez da? Txurru! Bai. Kultura asko dakigu. Aldiz, ze izango zen iguke kontrakulturaz edo underground munduaz? Kulturaz, badidez... Eh, kontrakulturaz, eh? eh? Bai, ba, bueno, ba, nik uste kultura azkenean eta kontrakultura e, eh, oroar, ba, gizartian eta giza lankidezan, ba, ezaugarri xa adibidez, ba, e, ezaugarri, e, ba, ez dakit, intelektualak, espiritualak, adibidez, besteak beste, ba, afektiboak, maso, bueno, sortidoia asuntuak. Ara. Mas menos. Mas o menos. <laughs> Piskat, eh, ez uh, dakit, eh, soinu batzu eh, hori uh, baita itztaputzen oinarri ere usu, uh, entzuten, ikusten diren soinuak berriz ateratzea irratian, eta komentatzea eta berdin, uh, ba, bat, kultura ipatzen baitute, kontrakultura, eta e, sola saldi sakonagoetan e, galdezkatzea izango da ideia horten e, eh, go kronikalariekin eh, kronikalari berri batzu ere baitira horten e, agurtzen ditugu ala ere joan urtean utzi zuten e, loretsu eta jota be warrior zero zazpi ez ditugu gehiago gurekin izanen maleruski eta eskertzen ditugu hor egon izanak eta beraz kultura ipatzen baitugu e, ba, dibidez bidart gurekin izango da Eh, berekilan, eh, be, kontzertuak aipatko ditugu, buruan ikusitako kontzertuak, pantxisek ikusiak edo, be, ba, ideia du pixka bat ere be, kritikak egitea, kritikak positiboa negatiboak zaiten aldirelarik, baina eh, beste ikuspegi bat emaitea eta gaur egungo eta atzoko euskal kantu gintzari ere interesatzea, kantu batzu berreskuratzen uh, gustatzea baitu, gustukoa baitu ere kantu batzu berreskuratzea. Horta zaiko gira, gero izango dugu domin nik gurekin eh, musika sale ere, baina eh, hor gehiago izango da mm, musika talde politikoa. Eh, azkenean eh, musikak inpaktua handia izaiten albaitu ideia politikoetan, batzuek hori deitzen diote propaganda, eh, eta bemunduan munduan zehar kantua initz badira hortaz ari direnak, eta bon, hortik abian da gehiago ere, baina momentuz sekretuan atxitzen dugu, sorpresa initz karriko baita uzkigu Dominikek. Uh, horre hor gelditzen da, baina ez da bakrik izanen aurten, uh, eh, elogi amestoi eh, psikiatra ere lagun izango du, orduan, bai psikiatria gaiak aipatuko ditugu, baina eh, zaintza, eziketa eta beste, piskat uh, ere uh, asmoa hortan da. Gero, gai bat ere ez da ino finkatu, baina uh, nor hori izango den, baina segur izan, uh, eneko bidegain hori izango dela, ideia da Euskal Herria zere goguetatzea piskat, uh, usua aipatzen da Euskal Herria, baina ze Euskal Herritaz ari gira, uh, batzutan uh, eh, ipatzen du batek errango du Euskal Herria eta pei bazkari pentsatuko du, uh, e, barne kaldeari, bo, badia kontzeptu batzu erreskiat dugunak eta azkenean ez direla konsiente usoki zer diren, uh, hori da ideia pixka bat, mugaz, guguetatzia eta muga administratibo politikoak duen eragina ere gure gain, marko gure marazkilari famatia hori izango da ere aurten, segitzen dugu, eta gure kronikalari zahar bat berriz dinen da, Uh, Joanes barria uh, eh, berriz gurekin izanen da, hor eh, kontengira ere, argazkietaz mintzatzeko, irudiaz, aktualitateko argazkiak edo beste gurekin izango dugu. Eta biztan dena, Fred Berruet, diko, disko orkezpenetan astero, disko berri bat entzunaraziko eta deskubriaraziko dauko. Telebistaren kontrako gurutzadak haitzina segitzen du Hala ba, entzun duzu zer erraiten den telebistan, <laughs> zen hau ez dugu auturik, ordean segitzen du dugu lako desafioa eta helburu berdinarekin, telebista itzali eta iratia pitz. Atxaleko, bostetan, astelenetik ortsegunerat eh, arantxa, eta itzuli bat eginen duzu goiz aste goziz? Bai, eta bai, hene behar abaitu zia, hori zaren iz. Eta ostikoren emaitera, ostiral <laughs> goizetan ere, bai, eskuin eta ezker. Aliz, hitz eta putzen momentua azkajenak ere asteburuetan entzuten alko dira, aldaketa txipi batekin, e, eh, jazu e, eh, ostiralatxearekin egiten zen, aurten igande guerditako aukera izanen da, nahiz eta larun bateko atxikitzen dakoguna eh, arantzari, atxaldeko lauetan momentu azkajenak hori izanen dituzue behitzen entzuteko aukera ere. Eta beste sorpresa initzen. da. Uh, eh, Oianas egitzeko eta matinekin uh, bukatu haintzin, eh, be seietan uh, behisain lagusia, eh? atxaletan hori? Hori da, segitzen duela, gero irratzi bakoitzak bere hurbileko programazio eskainiko duela, eta atxaldetako zazpietako solasaldi ezberdinak izanen dira, astalenetan txandakako sistema ibiliko gira, oituraz hori uh, jasko ber prinzipioarekin aldaketarik ez solasaldiak, Gaztak mintzalekoak bizirik el, eh, saioa eta apetik eh, saioa ere horri zanen dugu pertsona baten ezagutza egiteko aukera, aitzi berzapirainek eginen duena urten. Itxumandoka txitxikaje kalta astartero horri zanen dugu, gure bazterrak astuzken joko kirola solastatzeko pantxika taulatzekin ere itzordua hor, eta ipatu bezala, beraz, berrikuntza, papiskat ba, musikaren munduan eskainiko daukuna, iso zuzenean, edo iso mankizunak matxin perezek eskainiko daukuna. Matxin, bai. zure aldi beraz, zenitu duzu? Janik? Bai, <laughs> Ixu, eman kizuna, jadanik zerbait entzun ginoen jaz, aurtean, eldu da, berriz indartsuago. Hori da, uh, joan den urtean, uh, erdiko, uh, eh, eman kizuna zen, horren erdi bat, hori afinkatuko nuen, baina gira genietan, berrogoi mar minuta arte ere, uh, duela, uh, dakit berdin entzungo dugu bat? Manera batez, abereak eh, gira mundu kartzela hortan, eta, eta hori baino kerrago ez gira abereak, baina txitsiak gira, ez iten dut espre. Hori da piskat gure, pitoa iten dut, hori da piskat gure refleksionea ikustea, mhm. basakeria munduan, eta entxatzen, gizonak eh, entxatzen gira zibilizazione bat, eh, batetan ah, sinestea, baina bo dena da bazara denetan, eta basa baino piztiagoa gituk. Bazara eman kizunean ere, edaz? Ez. Äh, Batzutzen ah. posible da, atea ez da estean horrentzat, bo horri geharan eh, entzuten genuen jone jarabide, zoren kantaria, um, justu hori autotu dut, zerekutsa inoen piskat uh, eh, nahiko juniotan gaela, iso emakizunan, uh, eh, biziki muskeriekin, muskeriekin nahiko erresa da, baina berekin egia da, oinu erresago dela, jone jarabidekin, hainitz mintzo da, hainitz goza erraditeko, um, ehm, ara, horren erdi bat, jone urtean, aurten horren bateko emankizuna bilaketuko da, aldi batez biren gain, aste bat biren gain gura bera. Eta horrez gain, beste mankizun bat bultzatuko dugu, ez dena jas dezberdina ere, betzi musikaren inguruan, geixo deituko dena, eta aldi hortan, proxatuko dugu um, gaztetxeai, alkarteai, laguntaldei, um, etortzea mankizunera, eta beren musika edatzea eta ehm, uh, piskat baian ezagutza egitea, azkenan. Geisho, nola txemando zuitzen, izen hori? <laughs> geisho, ez dakit horren ah. izen. Uh, Gau bat ez, nahi eta geisho. <laughs> Hala, bez, iso eta geisho. Iso eta geisho. Hala, behoi tarazi, duan, uh, eh, ostegunero, izanen da. Um, behatzitan, jatzeko behatzitan, asiko gira ostegununtan isorikin, zezenaren taldearekin, eta jan behar da, aurten eh, nahi genuela ere uh, bultzatu parte hartzea, eta aurtarako ordan, geixo badugu, jendea truiko da bere musika aurkestera, du bere musika bere gustuak aurkestera. DJ Et... lan egitera. DJ lan hori da, azkenan, uh, <laughs> nire lan azkenan ingo dute, beto, gutiako nahi entzat. Hori da. Olakoak atxema bergin uzke bat Bai, kure lan egiteko. Bai. <laughs> Eh, hori bai, eta gero, iso eman kizunan dira, ere, bi kronikalari astero, ordan aste izango dira Idoia Rodriguez eta David Andars. Uh, eh, Zindu oino zer haipatuko buten, lehenik ez baita kit zer haipatuko buten, <laughs> eta sorpresa ere atxikizteko pixka bat, baina uh, iso eman kizunan, bi kronikalari truko dira, eta ez bortxaz bate musika ipatzeko, ez da, liburu gintza, zientzia, astrologia, zaitik ez? Zendako ez. Iso eta geixo beraz zurekin, eh, Matin Perez. Mm -hmm. Elgarra gurtu haitzin, oiana beste zerarik eh, azpimarratzeko taula hortan? Musika emankizunak eh, aipatzen ditugunean iso emankizunarekin, badira beste batzuk laguntzailek eskaintzen dauzkigutenak eta horiek ere astelen gauetan behatzietan izanen ditugu hor, adiz urritik aintzina izanen eh, eskainiko digute itzordua batez ere, presdirenak lehenak hasiko dira, baina hor eh, astelen urdinak joanes eta batzik eskaintzen duten saioa dugu, badok pantxiz bidartena, ezkur beroak ere eskainiko daukutazken azken astelen ere saio hori, eta badira gaueko ama amarretan ditugun betiko musika saioak, metal garrasia, zuria beltzaz, bidea soatak, horiek dira urte ontan entzuten alko ditugunak ere. Beste zerbait azpimarratzekotan programazionetan, ikusi zuen musika saioak atxalde partean direla gaztei begirako musika saioak osatzen egin ditugula. Beste publiko mota bat ere aurrak uh, eh, unkitu nahi izan ditugu. Astezken guziz uh, aurrari aurren aktualitatea haiek egingo daukute, astezken goizetan, eta aur, aurrek egindako kronikak ere asteburutan entzuteko aukera izanen da, behatziak bos gutxitan, eh, larun batarekin edo igandetan ere bai. Eta bestalde, ba... Asteburua ere? Asteburuan, izanen ditugun saioetan, eh, izanen dugu izela saioa, maiketatik goiti, hori oiturazko saioa duguna, eta urten ere petzero saioa. Prest eh, egon ziste, petzero saioa itzultzen da. Forma olimpikoan izanen dira, zitugu salatuko, eta ostiraletan, lehen saioa ostirale guarditan entzuteko aukera izanen duzue. bai, Et hori... E eh, eguardiak tala eta larun batetan eh, petzero saioa zortziak eta hogeietan. Beitzulia... Xapin izango da. Xapin izango ah. da, larun batetan eguardiak tala ordenetan oituraz bezala, kontuz beraz. Egon giten kanpo. Den ustez itzulia egina dugu, dena den itzordua horretaraziko ditugu, haste honetan ondokoetan, bai? Hau jana, bazintin beste gauza batzu? Azpimarratzeko eh, kulturak, euskal kulturak leku eh, bat izanen duela, noski egunero mamaiketan eh, maia muruagak eskainiko daukuna eta kantuzkantu saioa ere ostirara txaldetan lauetan zanen dena, haste honetan adibide bat musego zanen dugu gure artean. Eskual kultura kalitate eskasa duela dioten entzat zuzendua ebe, egin dugu itzulia, eh, zaituztegu, eta lanari lotzeko tenoria duzie, Maikin Perez, Arantxai Dieder, uh, eh, Oiana Dager, eta Juren Gijez. Bai, ingoizikinik, segunan. Mi eskerta bai,